Walker. Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. Kirol eh, emaitzak eh, entzun eh, ostean, eh, analisia egingo dugu oiartzun erratiko Kirol erredaktore buru, Jose Miguel López, eguardion! <laughs> Eguardion, eguardion! <laughs> Kirol erredaktore buru! Oye, seguí ya, promozco, ya, izen, izena, ah, ya, base, ya, eh, eh, seguí, seguí. Categoría <laughs> gastetik gasté jotzen aigia, Jose Miguel. Zabizzer da, bera? Eh, Cristian ona. Bai, bai. Hala da, hala da, eh. Ah, eh. <laughs> Bai, ah, bai. Vale, vale. Vale, Bueno, asegurando, eh. Bai, eso no. Yo les blai está bueno, alguna le jare eh, bai, bai, está Eurilla Blai, está bueno, eh. Eurilla Blai, veo bien. Está bien. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Bueno, aquí va a estar picando vos, eh. de pasaba, debi, busca. Bueno, así que ya, hoy hace un go tal día, bueno, Bai, Gaiser. Ba, bai. Gaur, les cantal de que no sé con habito, cambio. Vale. Y ahora sin tu den. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, da, azte buru, bora, bila izan, izan dugu, eh? Hoi azte duen mhm. eta gehiago iztiko du ere beste mailetan ere. Mhm. Bai. Eta, bueno, azte betik enorka, e, e, irabazi, iruta huts, eta gara bikaina, eta gauza nola direz, bezetan zaten zeran gola zartzeko, Et bolo zaptu dituzten, gero zelaia ere belarra gehiazan oso guztia lokaza, go, gehiago, oiartzuarrak, eta merezitako garaipena. Ea, zaptu den bezala den puntu inflexion edo ja goruz behitzen azten di pixkan mm -hmm. eta partiduk ere irabazten dituzten, baina, bueno, ez, emaitza gehiazan oso oso ona, eh? Mhm. Bueno, eta Bai, amekekoa mengo ditu. Eta zain bezala hider, gero, ane perez, amaia bazkez, leire, alazne mengoetzea, alazne inziarte, Erika, Anne, Marina, Titai eta Oiana. Aldaketak, Esti, e, eh, Naia eta e, Jone e, eh, Olazagazi. Golak, esan bezala, iru gol, e, Anne, Oianak eta e, Leire. Zalkapen dugu, e, lider zainazio, oita di punturekin, bihar nozazun oita bat punturekin, eta bez, bederatzi garren, amaika garren. Eta horrengo partida, etxetik kanpo, e, zarautzen, zarautzo jartzen, eta esan bezala, ea, e, berriz ebeste garen lortzen duten, eta pixkan-pixkan guruz boten Orezko erregionalakoek garaipena Unionen kontra. Bai, eta oso oso ufona, eh? Unionek bigarren zijoazten, zakapenean, oiartzuarrak eh, horre pozgarren, eta eh oiartzuarrak irabazi, gutxi eta bi, eta ba, eh, iazan neuzketa bigarren zatian eh, erabaki zen, eh? Lehenengo zatian niko partida juntzen, eta eh ofizio gehiago izan zuten oiartzuarrak, Eta beti bezala, zertu bezala ez, e, taldea goruz doala, eta nik uste gauza politiak itxeko aukera, aukera badugula, eh? E, Zago dugu, zeak, entran ari argote zertu bezala, poliki, poliki, partiduz partidu, Baina taldea egia zara aurten oso politia eta talde ona, zago dugu, eh? Mhm. bai. bai. Bueno, amaikakoa eta zelkapena? Baito, eh, Aitor Borges, gero, Josu Txabarri, Manol Jaza, Eño Loperena, Beñato Zolaza, Iban Pika Beaino Fernandez, Pablo Gaztelu bendi, Ioriz Aspiroz, Xabiera Pasaran eta Aritzo Jarbide. Aldaketak, eh, bigarren zatean, Unaida Sarte, Josu Ibarren eta Ander eh, Garmendia. Eh, eta golak, Ander Garmendiak eta Ioriz Aspiroz, eh, ez dituzten golak. Eta Zerkapen hartuko dugu, lider Dani, sendoa, betzi partida, betzi garaipen, oita punturekin, bigarren turin, emerezi puntukin, eta irugarren hori hartzun emezatzi punturekin. Orduan, hor, bigarren posturako lehia estua. Eta mhm. jetxira postuan ostua da bost punturekin, beti, beti gazte, beti gazte, mirarin taldea, zi punturekin, <laughs> e, eta e, urola sortzi <laughs> sorti punturekin. E, mi, urzi, bai. e, mirari arroska gatu zen pixka bat, lehen zidon partidan e, e, hartzunen naparrak, bai. e, pat eta bi, Eta, zentzen zain, jo, ja, zein ondo azigea, baina, ekustu, ekstu, hemen, asko datzen dela gauza. Bidu, egile esan, oi, behin oi hartzun egira bazita, nik ja, enaz, ugaldetxoak gehiago azaltzen. Osa, urtian behin azaltzen az, eta ikusteko izaten da, eta urtene, eh, oi ikustearen itzen joan. Bueno, bueno, ez da gaitzerri, nahizta, hola, nahizta jetxi katzeak, ez, eh, nahizta jetxi baiak, ea, ez di jesten, mm -hmm. baina, zak, e, eh, letza, ez, e, irabazi, hoi hartzun irabazi, eta konformatze bat emazak, pues bueno, gaitzerri, ez. Mm-hmm. <laughs> Hortaz gain, esan behar da, beti gazten asko lesionatuta daudela lehenengo taldekoak eta bigarren taldekoak kokatzen justela, bai, bai en partida que tal bueno, ordon eta eh, ostato e, oso frontia e, beti gazte oso gaskia dila ez eh, bai. beti gazte. eta <laughs> ta ostas bai, gain ez dakate en, entrenatzeko ta oi hartzungoak dakaten pulamentua oire esan beharra da Baina bai, eskoia ez zuara pulamentu algu tenien ez eh? o sea, bueno tenien tenien es Ia denia. Puntualia dienes. Ya vería, ¿no? <laughs> Bueno, bueno, bueno, bueno este, un chico de <laughs> Algo más de alta. Este tal día que hacerte Le la trincherpe o lau, o o les cojo erranik bi, amairu garren, o jartzunek. Eh, futbolakoak ahorita fue la coa que acceden en San ez dago seguro en tan, con líder, eh, Bigarren mailan eh, Power Rangers, Eta hirugarren maian, eh, baubak, bigarren. Bueno, eta emakumezkoen lehenengo maila, Jose Miguel. Emakumezko lehen mailan, ez atletik egia zen oso zentu dagola, e, eh, lider, lider jarraitzen du, e, eh, ogoita zantzuturekin, e, eh, reala galdu egin etxetik kanpo, e, orkatal aldean, iru eta e, betzi garren, eta buru gaitzen entzuna da lagunak, berriz ere galdu egin eta zuluan, e, azken postuan, eta puntu alei gabe. Guain nire, puntu a ber, punto balortu duten, eh? <laughs> Buru bezala bigarren eh, B maila hartuko dugu, sanse bai. indartxu zeigarren postuan. Bai, bai, bai, zeigarren postuan, eta lidera bez, oso sendo ere, oita hartu punturekin, bigarren Eibar, oita zazpi punturekin, idugarren Lleida, oita bi, laugarren amore bi eta oita bi, atletik, e, eh, oita bi, eta reala, zamezela, bezala, emerezi punturekin. Mm Eta partidu zu dira, azte bitan duzutela, kampenazi bat e, eh, zuten gaina, Eta, bueno, ondo duzu, eh? E, union, rar union, amartzei punturekin, e, galdu, partidua galdu eta gero. Mm? Bigarren amaia aztertuko dugu. Jose Miguel, lehenengo iruak, azkeneko iruak. Bai. E, elche, elche, e, oita betzi punturekin, bigarren Girona, egizan e, sorpresa, eh? Bai. Girona horre bigarren postuen egotea, berri dut almeriakin, e, laugarren alkorkon, bosgarren Villarreal, eta zigarren Kordoba. E, Razin, egizan taldea, egizan Amalo punturekin, eta jetxera postuan, Herkules, soluan, eh, Herkules, zen eh, ondela demo bai. gutxi, lehenengo maian, eta hor sortzi punturekin, godala jara betzi punturekin, mirandez, aritbukuiken taldea amar punturekin, eta Hueska, amari punturekin. Mm -hmm. Bueno, eta lehenengo maian, e, eh, behingo agatik, e, eh, iru taldeak e, irabazi bai. egin zuten. Uztia eta gehiago dela. Bai, ez da gizten bat, baino... Ez zutela iru taldeak irabazi, eta bueno, gurreala zertuko dugu azienan, eh? Behartzuen, eh? Kampuan bai, garaipena. Eta e, bialdu diakenian amekekoa, utzi, bai, bai. zerantzurien, zerantzurien mezuan. Ba, Montanierrek eh, ez, ezin zaiola ezer esan amekakon gantik. Hoi oh, da, ez behin ben, behikoz, gauza normala intzula, kritikatzen bagen nuen dela azte bete, zala jarri zula eskubitikan, ez? Bai. Eta gero, e, bigarren zatikian, e, eh, Ros kendu eta Pardo zartu berrian, e, jarri, e, obakatu, este, Markel kendu eta roz e, zartu berrian Pardo, jarri zula Ros, eta ekipoa ikusten zela ezinean, eta intzula gauz normalak, Entrenadoria egiten ditu gauz normalak, ez? Ezan ezak egu jota, zer da gauza normala, ez? Pues dena ikusten duguna, eh? Ikustiak kanpo erdian, e, Mark dago, eluz ere bai, zere eh, zer du baloia hor, kanpo erdian, laba bezala. Ikusten dago, ilarrak, zein da pixka bat hola hor erdila mai, baloia mundu moitzen duna, pago. Ez que, da, dena mene mitatu dago. Gero, eh, eta askotak esaten dunik hemen ez, netzeko kanpo ideala dela, gerra parbo, eta gero zuru, etxeko eh, parte eta, eta, ja, ah, igual Griezmann zartu, edo bueno, eh, hor dio, hor da variantia asko dago, Gauza normalak inizkio, glog inizke kaldu, oira bazi, eh, futbolean edo kirolean, ez batu Baina gutxinez, e, gauza normalak eginta, ez? Eta gainean leguni, azte unpronta irrati batzutan, eta jende gainean hola ditua edo denin, e, batez ere ez, lehenengo mailan, rafera, erretikan, erretikan potikan gora, variante que llena churak eh, jokalari alikatikan, ez? Eta orduan zebaria jokuan, bai txori, bai bela, bai xai prieto, bai grisman, agirre txe, ifran, ikus, eh, jokalari osona dia. Osonak, osonak. Osonak, orduan, joku edo xukua ezaten dena, ea, montanierrek bingo zazetzen duen, eta ez, datorren astelenian partiduan ere, ez dena zior aldaketak egiten, eta, ikusten azten duena puntua, pues mantendu, eh? Eh, oida, galdetu nahi nizuna, Jose Miel, eh, azte buruan, bueno, eh, esan justun jokalari oieko katuta, irabazi dutela ikusita, datorren astian bi partido justela bilekitxian, aldaketak egiten hasiko da, ja lesionatuak eh, batzuk eh, sartzeko moduan izango txu, eta... Bai, dipetatut azte berdien dakate partidua, eta gero, azte berdien ere, ostialean, eh? Oire, oire da, oire da, eh? en fin. Eh... Bilek, bai, gauza da, baina urtzia hortan alazera. Gero horrek gaina bilek usut marka telebizion edo marka telebizta gotzuten ari partiduak. Bai, bai. E, eh, eta, nik, ez egit, e, eh, funtzionatzen bat jarra pardo, pues, urrengo partidua etxean, gaina ez duzten, eta dukatuko den ikan marken, jarra pardo jarri. Zurgo handik ganez, eta zaurazki aziko azieran zartzeko, handik ganez horre benek, no, zartu, eta ikriz ere, berdin, eta osasuna kontrakoa, aurkako, honen jarri Bai, bai, eta... Horren zaila alda, hauza, hauze, eh, nire zikit, nire horren zaila, zailik uste bentzat, baina, bueno, a ber, a ber, era, egon, eh, e, eh, entrenadorian e, eh, enfermedadia edo zukarra zartzen, eta, eta, eta, eta, argumentuz, kauza logikoak e, egiten ditun, ez? Eta gero gaina honen dudia iru partida etxian segitan, biligakoa eta kopakoa. Bai, eta badirudi Andaluzian realak, e, bueno, ba, zuen gafe hori kordo baken duta, badirudik entzen, bai. ze azkeneko bai. garaipena etxetik kanpo okerrez banago, beti zen kontra izan zen, inigo martinezen gol horri esker. Bai, bai, bueno, urrungo izan duzela urrenguak eo, balentzien... Hau txeta bai. Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hortan bai, Mal, Butxiren horiek malaga eta beti eta hort irabaztea ez ez ez ez ez ez eh, ez txarra ez Bizkaba ez egiteko ez Hortu no, bueno, dinamika akusten dugu, enben parti bat idaz ezkio badi dudia mundu jango dugula Txampiura jungo gala, eta galduta berriz, eh, jetxiko bat ez da ez bat ez ez beste ez Ez ez, iru, iru puntua bat ditu jetxera postuak eta lau Europa League, erdi adiara Hortu, hor klaria da, bi, bi txiko partiuk irabaztea Eta irabaziko baluk egin txiko partiduak, bueno, hor kusiko gineke ja, goiko puntan, hor bueno, partido partido, eh? Goiko punta baino arnasaldi guai izango luke, hmm. ja behin irabazita eh, lortu duan arnasaldi bat. Bai, eta bai, bai, bai, bai. etxeko irabazita, baina beste lasaitasun bat, eh? Aurrea Beste lasaitasun bat. Hori da hoia eta geo aldagenean ere lasaiuo eta bueno, eta jendeak gero ere entrenatzeko ere beste zabatekin, eta eta bueno, gaina azte hontan ere eh adibidez ez, Ilarra eta Iñigo Martínez zu 21 kino junta dila gazteakin, mm. eta beste nahi batzuk ere bai, orduan, baina, bueno, azterri nola den partidua, pues, bueno, prestatzeko ere denbo gehiago, eh? Mhm. Eta, eta, bueno, bueno jarraiz da beste taldeak, sol taldeakin, bai. osarzunak ere mendi, bibarrak ere zan, puf, ez dut azuran bila zaukan, eta, eh, garaipen oso garrantzitsua, eh? Ba, bai, utxe eta hiru, eh, bai, bai. Eh eta ari guztu beharrezkoa zela, zetik ah, mendi liberrea ere, bozen hor, kolokan, ez, bandikan, azken postuan dozte, baina, baina, bueno, eta gero bestia ere atletik ere kere, gara izan inporran, garantzitsua, zetik akusita ah, Europa Liga gila kanpoan doztela, mm -hmm. e, urdu zen ere, hor dut, eh, ikusten dugu atletik eta realak, e, eh, zakapenean, e, eh, elkarra ondugo doztela, atletik amalau puntu, realak amairu, eta osasunak sorti puntu azkena, Naiz eta e, partida irabazi ez. Jetxila postu notozen arzortzi, Ispaniolek betzi Deportibo Kamar, eta gero zeltak ere amar puntu, ordu leia leia ikusten da estua, e, puntu gutxi dozte, e, eh, alkarrekin, eta, eta bueno, eta kojian berriz, e, garbilago dago, Barcelonak lider zendoa, hori eta maika punturekin, bigarren atletiko de Madrid, oita sortzi punturekin, iruan Real Madrid, oita iru punturekin, eta gero e, Betis, oita punturekin, eta gero eh, UEFA edo Europa Ligen, Malaga, emere punturekin, eta Levante, amazazazi punturekin. Eta hurrengo azte partideak partidea, esan eh, Realak izango du azte Rayo Nenorka, eta larun batean, osasuna Malaga, eta eh, Real Madrid, eh, atletik ubilek, larun batean. Uh -huh. Bueno, ba, ea ba, aletik egu behin eh, irabazen duen, Real Madrid kontra duen partida. Oize, Miguel. Oize, gatik, gamba, gutxi, Barcelonak eh, distantzik izateko. Por interes, ba, hemen dena por interes. Por interes, te giro, Andrés. <laughs> Vale, vale, vale. Uler zo lleva zutu, uler lleva zutu. Bueno, eh, futbol hau txita, behobia donostia, bai. hartuko dugu izpide, hogeita bat mila korrikalari izan zian, egun da sei, bukatu zuten, eta oi hartzuar honena lenguan hemen, izan genuen. Bai, Felipe Mitxelena, eta bueno, ia zan, ikusi nunan, ni porto kortan nuen izan, eta bueno, kaso intzian, eh, hola, bekin gutxiren hola kontuatu zen, eta... Orduan, hitzen mandakoa betezun. Betezun, eh? Oida. Eneiko larri zihuan, eh, ez du zartek jauzuan ikusi, baina, bueno, gutxiren hola, bekin egin hola intzin, eta hola gesto bat, eta hanen, bueno, bueno, Felipe, gutxin <laughs> bueno, konturatu da, konturatu da, ez ez, e, bea, eh, ia zan, oi hartzungo, e, eh, denbo, denbo nena, e, ordu bete amari minutu, eta hori temezatzen segundu, e, bigarren e, gorka erzen, uste dut ez? E, bai. or, ordu bete amalo minutu eta iru segundu, gero, eta e, irugarre, irugarren e, egin zuen e, igorrota egi, anorkak, e, minutu, or, ordu bete amazi minutu eta zei segundu, eta lagoren, e, oian ostolaza arrobarrenak, e, ordu bete amaze minututa, eta hori segundu. Ikusten zute ez, lau, lau lehenbizikotikan, bi, uh mhm. -huh. familiarrak deriak ez? ez dute, ez hola petxu aterako, baina nik uste damen ez, gure zena egun dago, ez? <laughs> bueno, bueno, eta nesketan ez amerko dugu? Bai, bai, bueno, eh, egia zanik eh, nesketan ikusi nuna agurtzarek pasatzen, jo bestiak egin intzun ez, egiten menuz dut badila ez, eh, lo Elosegi ez, intzuna... Bai. Ordu bete eta minututako beste ere, bai ez, arantxa ez? Bai. bai. Go, bai. gorriz, e, eh, zi, ordu bete oitaze minutu. Eta gero bai, e, agurtzane, oikusi nun, egin zuen ordu bete, hogeita mazazpi minutu eta amarri segundo, ez? Mm -hmm. Eta gero emango dugu ere, ez? Irati etxe beste jaketak gure zen. E, iratin denbora, ordu bete eta berrari temezatzen minutu. Beak kalkulatzen zuen bi ordu hola, eta ordu nondo, mm -hmm. eh? E, bai. pronostikotan. E, ondo, eta bueno, emango ditugu ere, irabazleak, ez? Hoi da. Zonetan, e, katalana, ez? E, jaume, jaume leiba. leiba. ordu bete eta minutu bat, egia zen, denbora ozona, eh? Ozona, bai. Bai. Eta emakumezkotan, oianak, hortazar. Bai, Euskalduna gania, hau, eh, fondo, eh, minutu bat eta... Bai, eh? Elgetarra, baina oh, mutrikun motrikun bizidela. Mut, motrikun bizidena, oida. Bai, Ejeta. Eh, mot, mot, bizidena, bai. Eta ordu bete, balo minutu, eh? Eta gau ezin dutan ere, eh, katalan bat, Jose Antonio Castilla, eh, ordu bete eta eh, amairu minutu, eta zari guztu zorionak gana dola izten ziren guztiai, bai. eurikia, eta bueno, ikusten ikusten ere baien, eh? Hanea motu, zibetze bete, ebi zaparrak, eh? Zaparrak, eh? Mm -hmm. Me hito gehiago, baina ikusle bai. pila bat, pila bat zarretan, eta oiek ere meritua, menitua daukat, eh? Hori da. Bueno, eta pelotan, izen propio handi bat. Bai, eta pelotan, oiazeko gak ez, Ez ikute, baina, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, bialtzen diguten, ez? E, zera, eta bueno, lotu egiteko txapeketa aurrea, aurrea doala, eta final erdinak erabakita doztelan, eh? Hoi da, erabakita dozte, batetik Pablo Berasaluz eta Oñatz Bengoetxe izango dia aurrez aurre, eta bestetik Dai. Juan Martínez de Irujo, eta Aimar Olaizola. E, eh, asteburuko emaitzak emango txugu, Xinger. Bai, bota. Bai, eh, Retegi Kamairu, ...Berasaluzeko 22, hau ostiral gauean jokatu zen Beas. Bai, Zotila zila eta komei, ustut neko kantxea do frontoia, neko gora Hoi da, e, ba, bai. bat partida jokatzen nahi zienean, zaparra da hundin bat e, eraso handi bat botazun, eta ba, seituan ura kantxa bai, e, eroizen, eta bueno, mm -hmm. ba, mhm. beldurrak inez, irristatzeko, lez lesionatzeko, bai. eta bueno, ba, azkenian olako partida bateako, bueno, ez olako ta ez beste ez, da bai, baldintzaik. Onena. Bai, oi bai, bai, da, oi da, da. Gio... Eta, bateko partidua berriz, ez? Eh? Oinatzen gotxia, ez? Eh? Ira da, oinatzen gotxia kogeita bi, arretxek, amabi. oinatzei bai. partidan sartzea kostazi joan, mm -hmm. opari batzuk kintzizkion, joan, e, ikerra arretxei, baina, bueno, lortuzun e, irabaztia, eta hortaz, mm -hmm. e, final erditako txartela. Oi da, berriz, irujo, ez, eh, Irujo barriola, e, irujoko geita bi, barriolak amar. E, Zea, final e, laurdenetako liga eskan iru jokoan arte intzun partiduak izan da, partidun erdi alde arte dena ongi, bai, oida, eta oida. geho ero egiten zen. Mhm. Eta, bueno, atzo, ba, hasi eta buka, bikain intzun bai. ibero, ibero eta barriola, ba, ezin nian, eta amartan totan. Bai, niko arra esitaz izan egin esan, bai. Orduan ezan bezala, iazko finala izako dugu, ez? El, eh, el, el torri gandian, aimarro laizola, eta iru mm ez? Hoi eta bueno, gaur jokatuko da Imarrola izola eta e, zein da falta dena. E, xalan artekoa, bai. baina emaitzak ez du ez e, baldintzatuko, zer uh mhm. -huh. ja Aimarrek txartela eskuratu dakalako, eta uh mhm. -huh. esan bezala final erditan, Juan Martínez deiru eta Imarrola izola, Pablo Bera Saluzet, oinatz bengoetxea, aste jokatuko dira, eta ikusko dugu zein pasatzen dien final handira. Oh, no. erremontian ah, ¿eh? zer, hasi da binakako txapelketa, lehenengo mailakua, ezkurra da bai. zarreko geita maika, oinat San Miguelek berrogei, e, <laughs> partida hontan e, bueno, Julen San Miguelek sakez mina hundila eta e, guain ez dakit, hogeita amabira iritsi etzienez e, ezkurra eta hola ez, e, ez aizkila tanteua kontatuko edo badakate txapelketa honek badu formatuan zerbait berria, Mhm. Eta beste partida jokatu zen alarun batian bertan, hirugarren partida izan zen, e, Zeberio bigarrenak eta Izpurua bigarrenak hogeita mabost, oh, Uterga etxe berriak irugarrenak berrogei. Berrogei. Oso ondo ba, aurra behar Bai, guazen. Zazki, belo jartuko dugu, eta zan laguna erogetxe galdu gintzun horik ezanen orka, kajal mhm. aurra labazkonia berriz irabazi Valentzian, eta jezkarrez bizkaiak ere kaldu, Real Madriden e, aurka. Eta esan berrakago ere, e, Euroligan, astean zehar, e, zagren beste porrota bat, e, Baskoriana, Eta oso oso zaila jartzen izaio urrengo fazerako zerkatzea, ez? Eh, mm -hmm. E, pena bat, zetik anzagarreko gaituzten puntualik anotera parti guztia galdu arte, eta e, Baskonia berriz e, garipe bakarra daka, hor du, izan oso oso zaila, ez? Eta gero, txilindura izan ezan, lehen gazte, azten ezan genuen ere, bai. hor zikrokozeko zikrokozaren gara dela, eta e, elorri joan, elorri joan, aitor errante irabazle, e, eh, egoiz burgitzeri e, eh, gaietu zion. Eh? Oh, eta hemen lehi estua dakatela, bien hartian bai aitor randezek, eta eh, baita ere egoiz e, burgitiok. Eh? E, hemen aipatzeko, bueno, atzo irudi batzuk eta ikusin junta kaliak denak geho lokatzez betetan nola ba, utzi zituzten, eta ikusgarria izan zen eguraldi txarra horre ba. bai, ba, eta... Ba. Ez dira, zautzen ja, zein dien ere, dena horre logi ez dukatzat beti. Oida. Ba, ba, ba, ba, ba, Meitu dakotegi ezan, azken proba, barentzian, kokatu zen, Zekapena, bueno, ja erabakitaz egozten ez, e, eh, txapeldunak. Bai. Moto bilan Marc Marquez, moto iruan Sandro Cortez txapelduna, eta moto GP dondien Jorge Lorenzo eh, irabazlea, bigarrena eh, zekapenean Dani Pedrosa, eta irugarrena Casey Stoner. Eh? Mm -hmm. Eta rallietan ere azken proba, eta hemen ere irabazlea azpadetik ja zen, eh, gure eh, Sebastián López Hondilla, eh, sostegarren aldiz eh, Kataluniako saria irabazi eta badirudi gaina torren urtean ez dura ez, dura ez dura parte hartuko edo gutxiago parte hartuko dula. Orduan, mm -hmm. da bere, egia bere utxunea. Bere bai. hau, makina, makina bada ez. Goiz jubalo jan, e, abizte posgarria, bera berako neskak, bai. Eh fina dira, arrakopan, eh? Mhm. Rumaniako taldiari eh, irabazi zioten, bi partidak. Eta eldigan eh, berriz ondo dijoazte ere, eh? bigarren, bai. bigarren eh, uste. Eta asteburuan buruan eh? irabazin dute kaste de Feltzen aurka hogeita masei eta hogeita iru, eta hoi, salkapena guzian, ama ospuntukin, bigarren postuan zuk esan bezala. Bai. Oso doko Eta gero, rubian, derbiak izan dugu dugu, azte buru honetan, eh, eta erranik, eta ordiziarrak irabazle. Eh? Bai, eta erraiz irabazizuten bai. gainea. Erranik zazpi, anportiziak hogeita amalau. Bai, bai, zidazan, emaitza dena, dena esatetu, eh? Bai. Eta net, neta, ah, bueno, nealde bukatzeko anbukatzeko, eh, eten izan ezan, hemen jokatu ediela torneoa edo masterren edo urtian zehar honena izan du dienak, eta ze izango dira, pues, finalistak ere, pues, izan, kusita gainean Rafa Nadal, eh, demora aldia, eh, minerru tan dela, ja demora osoan, eta momentu honetan direla honenak, eh, zein dia, pues, bueno, Roger Federer, eta Novak Djokovic eta gaur izango dela hau e, finala ikusteko ez ez bueno eh, den izan den honena ez eta bueno ni beste beste gehiago bazuten edo ja bukatzen joan pizka eh aipatzekoa aipatu nahi bai. nuke bien Jose Miguel eh asteburuan izan den desafio berezia eh ah, bai, errezita azpeitian artekoa Eta, bueno, arri jasotzen, aizkoran, bizikletan eta korrika, ez? E, Ondoko, elkarren ondoko bi herri, eta, bueno, ez dakit, seguru giro politia egon gozela, mila euro. 1000 euro jogatu zituzten, hainbeste lagunen artean igual, ez da, bai. hainbeste, baino bai. eh saltza beintzatolako kontutan eta pustuak eta, ba, bitu. <laughs> Seguru bai, zatik, hemen ikusten dugu jarretan ere, zor baiar eta barriotan ez, ze, pikizatzen bat jazaten batzutan. Eta ez dut ikusi, <laughs> imaginazio ere, <laughs> horako izan ezkio, ez? Eta, bueno, pip, e, eh, bere mailean ere hona da, ez? Pasatu gabe, ez, eh, bai. bere abuzatu gabe, eta, bila, bueno, piki, poli, piki zanu izatea ere, ez? Mm -hmm komerigarra jaz. Uh -huh. Eta, bueno, gombidatuak, zango txugu, urrengo oh, azkenean. Azte azkenean, Kirol Esplai, txirrin dularitza. Eta, bueno, di, dugu, ja bukatu da, oporretan dozte, txirrindularia, dularia, baina leiztara ziko dia berriz ere, eh ya entrenamiento tal eta ordun ordu, bueno Mikel Astarroza eh Zapero Tarra baina izango die ja eh Oiazua eh bueno Oiazua bizi delako mhm. Euskal Telebiskadiko txirrutularia que va xirotei hasta los tal de Oki eta quiero tienes hasta unten eh etorkizuna que jenda ukan o que jenda estako badaukan eh, txirrutularik astea 23 23 urte bakarra dituz Mhm. Uh -huh. Bi armastegikoa da Euskal Telebiskadiko txirrutularia eta aurten giruan ere eta no bat irabazitakoa. Egia Jon Izagirren atikan, izketan. Eta... Nik galdera bat ja prestatu dakat, beha hiteko, bai, eta bai, bai. ingo jogu azta azkenean. bai, bai. Ana jare euskaltzen dago ere, Jorge Izagirre, zarsio, atxe ere begaratien zikokrozean eta txilundura izan ibilitakoa, hor dut, kastakoa, eh? txilundura kastakoa, eh? familikoa. Uh -huh. Nio dugu, azta azkenean, beti bezala, guazan aurrenetan. Mhm. Hoi da, eta goboratu daraziko jo gure entzuliei e, gaur zortziterretan, saio honen mhm. errepikapena entzuteko aukera izango dutela, eta internetu mhm. bidezde biartik aurrea entzun gai hongo dela. Oso, dobikote! Eskerrik asko, Ximiel! Ordu, azken arte, bale? Azken arte! Ega, jo!